قبل از که شروع بکنیم یک ای را نسبت به کلاس ایجاد میتاره توضیح دهیم. هدف از این نشست که هفته یک بار نشسته بود هدف ما هیچ حزب نهایده حزب نهیم، و هیچ فکر هم نه جداگانه کاری که ما شروع کرتا روش ما روش فقها و محدثینو یعنی چه؟ یعنی ما تمام شعبه های اسلام چی که شعبه اسلام ما تمامی در گریم ما بعضی ها حرکت جهادی بعضی ها تبلیغ اسلام این روش خاص جو روش ما خاص راه نو که تم یک راه خاص بروی بلکه روش ما روش اینکه تمام شعبیان دین تمام اجزای دین استحارت گرفت تا جهاد تا سیرت تا آداب معاشرت چیزی که اثبات به تولد تا مرگ اسلام برای انسان یاورتا پحکانه به اندازه حقش ادای کنی بینیش و کتابی هم شروع کرده استحارت شروع بوده و صلاة دهار روگین تا پحکی ابوابی را تا معاملات برسه بیو هر چی رسه کلشان ان شاء الله که رد کردیم پس شعبه خاص نه ما که فکر خاص بود یا فکر خاص تبلیغ کردی اول شی نه دو بعضی گویم که کلاس ما خیلی تند و تیز تکفیر کری تصفیق کری اکل کافر کری اکل فاسق کری اوش تلیوادی ما از باشدواد کفر کسر صادر نکرده الا کسر خدا کفر کرده کافری اما تعالی کسر کافر هم نگفت و فاسق میلان نکرده کسر چون هر خبری که مایدین ضبط ناتا چون یک دوار پشترما کسی بود دروغی بنده تو یه اتهام شامل حال ماب کرد حتی این خبران که بلوچی شدین ضبط بینده او ده ایرنات دین نکی افارسی مجاوتش تمام خبران ضبط ناتین هیچ چی ما چون کسی به پشت سر خبری بکن تو به اصطلاح انگیزه کنک چی بوده مشکلات جامعه انگیزه بزرگ مشکلات و البته در کنارش مارش چی گفته چون مار چی گویند چیش گفته این و عمل کرده ما چی بوده در قبالش قبل از شروع کنک کتابان داخل شهر از, از افراد گفته نجنه یعنی زید دارانش نگو از راس کسی که زای اتباع کنه بود کسی مرجع برای آن قرار گرفت از آن نگو منظور گوانی همایانی خبر دین اگر شخص آمیگه بجام کارایی نی برای ارپیمیگه بجنین اما شخصی که به اسلام مردم زا تقلید کنید زای اتباع کنید آیی خبر برای با دیگه تأثیری هست قبلش که شروع کردن کتاب های زعفای ابن حبانش توضیح کرد ملان طالبانش داد ایده نوشته ما ابو حنیفه ضعیفه پس وقت ضعیفه ابو حنیفه که کردیش ما دومی کشی ما سنی نہیں ما مسلمانه ما سنی نہیں ما مسلمانه اول شی که ابو حنیفه اگه کس تضعیف کرده یا شخص تضعیف کرده شخص بعدی امام بخاری هم تضعیف کرد گفت چرا اشی انتشار دایگه نبود شخص بعدی امام نسائی هم تضعیف کرد نسائی هم ضعیفه دیگه شخصی امام مسلم زیر سوال با ذربین بررسی کرد دیگه شخصی امام شافعی بازار ذربین چارید دیگه شخصیتی امام احمد بن حنبل زیر سوال آورد و چرا یا شخصیتی را که با 700 میلیون نفر جمعیت بازار ذربی بررسی کرد و تو و داخل شهر که کل هواداران آره تهدید کرد ابولی فی کاری بوده بعد گوین که ما مسلمان ما سنی نہیں ما حنفی نهیم مذهب چی بود ما مسلمان مسلمانی این لفظ مسلمان بوده این لفظی را معتزله هم گو مسلمانی هم باید جسته که نیست خوارج هم گو مسلمانی هم و خوارج انکار که مسلمان بوده شعب اسلام نه مگشه تمام فرقیان باطل و بدتی و انحرافی تمام بگه ما مسلمانه بریل بیان که ما مسلمانه پس وقتی که ما مسلمانه پس ما گو پاک اشتراکی ها اما باقی با سنی اخجاگ سنی از حدیث ابی ما حدیث یہ آتا اور که کہ ہفتہ دو فرقے بے تمام به جہنم رے الا ما انا علی و اصحابی الربش ورش اصحاب ما لگو ما این احرافی مسلمان هستی اما در کنار مسلمان کجا گروهی آیا تشخیص گروه ما کرده تازه شروع بوده در صدر اسلام زمان صحابه شروع بوده مجوس ظاهر بوده قادریه ظاهر بوده مجسمه ظاهر بوده جهمیه مرجیه خوارج معتزله تمام ظاهر بوده فرقه باطل فعال بوده بنام اسلام شروع بود یه احتمال علما راه مشخص کو کسان در اغید اهل سنت و جماعاتی هوا چیز نبی کریم گفته و دوستان ما قبول نکنی این اصطلاح ما مسلمانی مسلمان امکانی نشده پس آنم چون انکار کنی اگر یک مسلمان چرا مخالف معتزله قرار گیره هم گفت مسلمانی یا کسی هدف شی بود با شبهاتی که ایجاد بود جوابش بده نه هدف کلاس ما شبهات هستند شبهات الجوابد اما نفقه شبهات دنبال بکنی باقی دنبال کن شریط اول شروع کرده و تاخیر اول هم شروع بوده به یک کلاس به صورت تازه هدف من بود و راهی مشخص بوده بعض دوستان مخلص يعني تقاضاش کو شبهات ایجاد بوده ذهن مشغولی شبهات همایان شروع کرد همان دامه دین همایان محرک ما دیگروهی ما ونه محرک ما نه دیگروهی محرک ما تحریک کردن افراد مخلصین مؤمن واقعا ایمان داریم موت اعتقاد این اصحاب کهف ایمانش است به خدای وتش به راه مستقیم برو میشن افراد خاصین اولیگی مؤسس کلاس ما بودین و چونه حد یک فرق معاشی و بعد چیز این جای کسی که دور بیرین باید عالم بود کسی پی مسائل مطرح کن باید عالم بود درست پاک راه رایم اما شو باید کس عالم بود فهمیده بود اسلام درست تبیین بکن. اسلام درست برای مردم منتقل کن اسلام غلط مار نبه بعدشی وقتی شروع بوده مار برای من هزارا پیامه یا تهنگا به تبوشی بنده هنگ پیامه کی بودی هزاران پیامه بر دیم گاه تحدید کنه گاه گاه دشنام احادیث مسخره کنه چی که دست روی زکر شرمگاه بسته شما حنفیان دست بالای شرمگاه سنتی بالای سیره چگونه سوال دیمی هنگه مانگه باشتارم که الفاظ محترم بکاره برا دای همان لفظ قبیهی به روچی بکاره برد گاهی گاهی گو که اگر در بزده به شما حنیفه یهته که اگر کسی را فلان عضو دراز بود چشکایی گو پشت چونو دین مسخره کرتین شان کار دروز نه دین برای تمسخر بزوره هزاران حبر هزاران فتوای غلط داته بودش خود ما اعلان کرده هدف ما از اول تا آخر یک چیز خاصی کل شریعت از اول تا آخر نه یک انگیزه خاصی نه یک فکر خاصی و هر شبه که ایجاد بود و با حدیث جواب بدید و غیر از حدیث هیچ راهی رو ما رفته. سه سالو که سه سالو که کتاب حدیث وانگه بود دو جیل تمام بود شفید تمام بود جلسه شروع بود شاید تنی سه سال سه به منوت ابو حنیفه شاید سال صاحب نه ابو نیفیم نگرفته که ابو نفیم چه حدیث میاری حدیثی بانتا چون احادیث حدیث بیس روانه که اما کل احادیث وانه یک کرنا وانه فقط یک حدیث دیگه حدیث دی پاک وانه احادیث بیس صورت بوده ای حدیث بیس صورت بوده پاک احادیث یاره پر چرا ای حدیث زوره جمعی کنی و پاک احادیث سر عمل کرتین اور راہ درست ای حدیث سوال کرتے نه پاک حدیث سوال کنی پاک احادیث ما گفته نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس هدف اصلاحی هدف ما تانکه روش خاص نه اصلاح جامعه به فساد کشی تا تهاجمات فرهنگی سر باش می بود داخل شهر شراب به حد عام بود حدی نیست قمار به حد عام بود که حدی نیست قمار بازی کنه شراب خاری کنه فساد بود و فساد بسیار عجیب ننگ داخل جامعه ایجاد بوده هدفشی ما فساد جلوی گرگ بود اگر مرو ما فساد جلوی نگه بان داخل زندگی ما وارد به خود به خود شکار بعدی موت به هدف بعدی ما قرار بگیرید پس بنابراین در هر زبانی از وجود انسانیت از به انسانیت هر زبانی انبیاء علیهم السلام فعالیت کرده بعض انبیاء گروه های خاصی فرقه خاصی برای دفاع از توحید قیامش کرده بودند اما ای قیام نه فقط تبیین الحمدلله پاک شهر موحدی پاک شهر مسلمانی تا شهر ما بیدین هست فقط بهاییان دی بیدین شهر بر من نیست کما مسلمانی و چون که همه تزرزرات و فسادی که احتمال در اجتماع ما همه چیزان گاهگه جواب دیگر بید